a u današnjoj e, su uz, je uz Ivanu ovdje i Denis Frančišković. Evo, Denis ima jedno č više od Ivane. Dobar dan Ivana, dobar dan Denis. Dobar dan. S obzirom e, da u prvoj emisiji bilo nekih i pitanja, no najprije će nam e, Ivana pročitati, ona ima tako je pripremljen jedan mali tekstić za nas. E, tako je, radi se o Infokutku koji će biti redovna rubrika ove emisije Eko Eho. Infokutak zajedno uređujemo kolegica Valentina Mesarić iz udruge Pani i ja. E, pa evo, danas ćemo započeti sa jednom temom, odnosno nečim zanimljivim što se događa na Panovoj zemlji. Pa evo, pripremili smo jedan kratak tekst koji ću sada pročitati. Udruga Eko Panu Seuš Čuvac vlastitim je sredstvima kupila maleni komad zemlje s ciljem pokretanja praktično pokaznog poligona naše kontinuirane aktivnosti, edukacije o zaštiti okoliša i prirode te održivom razvoju. U planu je organiziranje radionica i predavanja za djecu, učenike, studente i građane, odnosno za sve koji žele saznati više o oblicima praktične primjene načela permakulture. Konkretno izrađivati će se spiralni vrt, vrt s ljekovitim i začinskim biljem, šumski vrt. Također učiti ćemo o različitim oblicima kompostiranja, reciklaže, a imati ćemo i radionice izrade prirodne kozmetike i zimnice. Poseban i redovni dio programa našeg centra biti će održiva gradnja s naglaskom na solarnu energiju i zeleni krov. Kako kao udruga već nekoliko godina organiziramo međunarodne volonterske kampove, od prošle godine pa nadalje svakog ćemo ljeta imati grupu stranih volontera u Ščuci i u Bariloviću. Volonteri će radom doprinositi potrebama lokalne zajednice, ali i razvoju našeg permakulturnog centra. Tako smo prošlog ljeta započeli izgradnju našeg prvog rčipa, pokazne kuće od autoguma. Rčip je oblik radikalne, održive gradnje od recikliranog materijala, odnosno otpada. Rčip može biti izgrađen i prilagođen svim vrstama tla i klime te imati sustav prikupljanja svjetlosti i topline, kišnice, odvodnje pa čak i omogućiti uzgoj hrane unutar i izvan kuće. Dakle, ukratko, rčip kuća može u potpunosti biti samoodrživa. Ovakav ovoj gradnji naziva se biogradnja, a njen pionir je američki arhitekt Michael Reynolds, koji je još 70. godina prošlog stoljeća izgradio prvu takvu kuću u državi New Mexico, a danas je tamo čitavo naselje lijepih neobičnih obiteljskih kuća. Godinama se borio za legalizaciju takve gradnje te je nedavno u tome konačno i uspio. Zbog činjenice da su Rčip i kuće vrlo jeftine u izgradnji, a samoodržive su i s rokom trajanja više od 40 pa i 50 godina, jasno je da u svijetu u kojem je profit na prvome mjestu teško mogu nailaziti na otvorena vrata. No kako je u svijetu sve veći broj ljudi koji se odlučuju na alternativne oblike življenja i korištenje prirodnih resursa, ovakva gradnja sasvim sigurno ima svoju budućnost, a to se pokazalo i nakon katastrofa na Haiti u Indiji, kad su Michael Reynolds i njegov tim naučili stanovnike kako gotovo besplatno izgraditi novi dom. Kuća koja se gradi na panovnom zemljištu u Šulcu vrlo je mala i nije namijenjena stanovanju, već će imati svrhu pokazati što se sve može napraviti s otpadom te na koji se način može koristiti energija sunca, vode i tla. Pri izgradnji koristimo stare autogume, zemlju, plastične boce, drvene grede te stara prožatska stakla. S dolaskom proljeća nastavljamo s gradnjom te pozivamo sve koji su zainteresirani upoznati se sa novim oblikom držive gradnje da nam se pridruže. Krajem mjeseca kovova dolaze nam i strani volonteri te ćemo zajedno s njima na kući postaviti zeleni krov. Eko Emisija na radio mrežnici srijedom u 11. Evo tako, bilo je to što nam je pripremila Ivana, a Denis e, je pripremio i neke odgovore na pitanja koja su postavljena u prošloj emisiji. Pa Denis, o čemu se radi? Pa evo, ja bih želio odgovoriti gospođi, znači koja je e, poziv imala u prošloj emisiju, vezano je znači za korištenje Pilex e, kapsula koja je znači tvrtka Teralab e, distribuira na tržištu Republike Hrvatske. To su znači kapsule koje zapravo e, nisu registrirane znači kao lijek nego kao dodatak prehrani i gospođa je izrazila zabrinutost zbog toga jer unutar tih pakiranja zajedno s tabletama se koristi znači je i silika gel koje u sebi sastoji jedan, jednu substancu koja je zapravo zabranjena u Europskoj uniji, radi se o DMF, znači substanciji. I sad gospođa je zna, bila zabrinuta s obzirom da se taj silika gel koristi u transportu zajedno s tim tabletama. Mi smo, vrlo je teško zapravo dobiti konkretne odgovore u tjedan dan, ali smo telefonskim znači, putem kontaktirali između ostalog i tvrtku Teralab, e, agenciju za lijekove i odgovori su znači zapravo takvi da je taj silika gel znači koristi se u transportu za održavanje znači suhe tvari pri transportu. On je sam e, po sebi, dešavale su se apsurdne stvari da su pojedini e, korisnici tih e, <laughs> tableta i koristili taj gel što zapravo ne bi smjeli jer je vrlo štetan, a i E, taj gel znači e, sadrži u sebi tu e, substancu koja je zabranjena u Europskoj uniji u agenciji za lijekove. Znači nismo dobili konkretan odgovor s obzirom da to nije registrirano kod lijek, tako da nas smo upućeni na Ministarstvo zdravlja kojemu ćemo uputiti dopis i očekujemo od njih odgovor. Mi bi, e, to je za sad što možemo reći e, o tome. E, prema ono navodima trebali bi se svi poštivati svi propisi pri uvozu i želim uputiti poziv gospođi koja je prijavila ovo da nam se javi u udrugu kako bi joj mogli dodatno objašnjenja, znači kad zaprimimo primjer. Mhm. Ili na 062 123 456 na vaš zeleni telefon e, na kojem se evo mogu prijaviti sve nepravilnosti koje se uoče e, ili ono što vas smeta. Osim e, ovoga, bio je tu jedan problem iz našeg neposrednog susjedstva u Gornjem Mrznom polju, također o čemu se tu Denis radi? da, znači zaprimljen je poziv znači, u našu udrugu isto taj dan nakon emisije vezano znači za ispuštanje fekalnih voda direktno iz pojedinih kuća u, u mrzlom polju direktno u mrežnicu. Ono e, što možemo reći znači da ćemo to prijaviti, obaveza je zapravo da vlasnici tih objekata e, se priključe na javnu odvodnju ukoliko ta mogućnost postoji jer je to zakonska obaveza što ćemo mi zatražiti, a ukoliko ta mogućnost ne postoji onda postoji obaveza znači e, imanja septičkih jama i naravno njihovo pražnjenje kako je to propisano e, propisima. Dobro, e, ono što e, treba reći našim slušateljima koji će i danas postaviti pitanje da možda na neka pitanja neće moći dobiti odgovor u samo 7 dana, a razlog je što je, pa kako se nam kazao u uvodnom razgovoru, dosta teško pogoditi točno ono koga treba pitati jer nemaju svi ingerenci za sve ili rade one klasične ping pong ne nas, nego vrata do nas. Da, to je vrlo često kod ovih nadležnih. Evo mi imamo jedno pitanje, odnosno slušateljicu ili slušatelja, halo? Dobar dan želim. Dobar dan želim vama. Slušala sam gospodina koji je odgovarao za Pilix tablete. Recite. Samo ne znam, on nije rekao zašto su te tablete. E, tablete se između ostalog koriste za hemeroide. E, da, bravo. E, slušajte, zašto ih onda reklamirati da su tako jako dobre i da koštaju 600 kuna, a uopće ne pomažu? A to ih ne reklamira Denis, nego proizvođač. Dobro, znam, da. znam. Evo, toliko. To je o tabletama tima, jer stvarno nisu pomogle, imam iskustvo. A e, drugo... E, oprostite, ako mogu samo se nadovezati. E, ja sam razgovarao znači, s jednom doktoricom homeopatkinjom vezano za taj lijek i ona je pozvala, znači možete se nama udrugu obratiti svako ko ima loših ili bilo kakvih, ja sad ne znam kako su iskustva s tim lijekom, da se slobodno obrate. Znači nama mi ćemo dati taj broj telefona od te gospođe. Ja se stvarno ne znam kakvi su učinci tog lijeka, da li on valja ili ne valja. Da, ne, to baš ne ni ništa, eto, to mogu reći. I rekli ste nešto drugo da imate još... Edu, još jedno pitanje za gospodičnu u vezi okoliša, čistoće i tako. Da. E, ovako, naš grad kao prvo je jako nečist. Kao drugo, toliko je smeće po gradu da, ne znam, kad nam dođu turisti, grad nam je, tako i oni ostavljaju smeće iza sebe. A treće, škole. Ne znamo će itko naučiti tu djecu da gdje se baca smeće, da ne oko škole, da ne na igralištu i takve stvari. Recimo izuzev samo, ne znam kakve su ostale škole, ali ću reći za jednu školu to je Banija niko od eko zelenih ili, ne znam kakvih došao i prošao malo oko škole, prošetao se recimo da vidi kakvi su to papiri, šta se to sve nalazi i da upozori školu da imaju jedan sastanak ne znam kakav podrazno ili nešto. Mi stariji smo to nekad davno imali, ali sad ga valjda više nema i niko ne poštuje to. Tako da iza njih kad oni krenu ostaje užas veliki. Mhm, dobro. Eto, hvala lijepa. Hvala vam. Hvala Do slušanja. Da, mogu malo prokomentirati. Ono što znam da zapravo mislim da je u sklopu programa ministarstva E, obrazovanja, e, da zapravo svaka škola treba imati neku eko sekciju i jučer sam čak gostovala u školi u Grabriku, oni imaju cijeli jedan razred koji je eko razred. E, dakle, ono što definitivno se radi, radi se sa djecom na nekakvoj edukaciji. Međutim, opet ono što se događa unutar učionice i ono što se događa izvan škole kad djeca završe sa nastavom, vjerojatno postoji određena razlika i E, da, vjerojatno se događaju takve situacije da djeca ne paze na okoliš i da brzo zaborave ono što su <laughs> naučili na nastavi. To bi su djeca sklona. Da, ono što mi možemo kao udruga naravno pokušati napraviti, mi smo i ranije imali taj edukacijski program. Sa najmlađima imamo trenutno i sada tu radionicu pozne vode, e, a imamo i u planu neke e, daljnje radionice reciklaže i tako malo kvalitetnije možda i surađivati sa, školama i sa djecom i potaknuti ih na bolju brigu o okolišu. To se uvijek može, uvijek se može biti ako mogu sad gospođi odgovoriti, znači ja ću obići područje to škole Banije i ako znači, tamo postoji tak nešto, proslijedit će se nadležnom komunalnom poduzeću. Da. Dobro, znači. e, evo dolazeći na radio uočili ste također nešto što dugorešeni dosta glasno gunđaju i pregovaraju, a to je e, ljepljenje, odnosno zabadanje i ubadanje particepala plakata po drvećima, poglavito potrebu Svetog Jurija. Da, ono, to ja mogu reći, svaki put kad dođem u Dugaresu, ono, tu idem ili u nešto u gradsko poglavarstvo. Tako je zapravo ispred gradskog poglavarstva jedno stablo di se osmrtnice, znači, pribadaju direktno znači na deblo i stablo što smatramo apsolutno neprimjerenim i s obzirom još je i apsurdnije da je to ispred gradskog poglavarstva i zapravo ovim putem želim uputiti apel da se znači napravi neka tabla e, koje, na kojoj bi se to znači e, lijepilo, a ne da se direktno na stablo pribade. Kako je to na primjer riješeno e, u Perivoju, odnosno da. šetalištu doktora Franje Tuđmana kod kružnog toka u Karlovcu gdje su također jedno dva, dvije, on, dva ona kestena jako patila desetljećima dok konačno nije e, postavljena tabla na koju se lijepe obavijesti o smrti. Tako. Dragi slušatelji, evo ostalo je još 3 e, minute do kraja ove naše emisije. Iskoristite ovih 3 minute, nazovite 842-666, 842-667, pitajte nešto. Eko Eho je emisija koju upravo slušate, koju ćete slušati svake srijede u ovom terminu od 11 sati. S nama su Ivana i Denis Francisković, Frančišković, da se ne motam sa e, pogreškom e, jednog čate koji je krivo napisao prezime, ne znam čijeg pretka. A oni će nastojati u sedam dana pronaći odgovor i e, reći ga u ovoj emisiji ili sve ono što vas muči na 062 123 456, to je zeleni telefon. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja zovem iz Karlovca gore Zagrada. Dobro. E, ovdje iz jedne kuće non stop curi iz njihove kupaonice WC-a u jednu grabu koja se prelijeva preko ceste. Voda i taj sav smrad ide po cesti. Gospoda kad su dolazila na vlast u našoj mjesnoj zajednici obećali su da će ju napraviti e, jedan kanal koji bude išao ko zna kuda. Ali to već tri godine i više od obećanja ništa se nije napravilo. Da vi to vidite preko ljeta, koliki je to smrad, to ne možete tu proći. Ne znam zašto oni ljudi koji tamo žive nikada nisu prigovarali da se to prekine više s tim. Dobro, Denis? E, ja sad mogu, ne želim da to gospođa, e, znači pozvao bi gospođu koja je ovo prijavila da nam se javi u udrugu kako bi nam mogla reći točan kućni broj, e, znači kuće u kojoj se to radi. Ma ne treba vam kućni broj, <laughs> samo prođete iza starog grada. Dobro, nula I vidit ćete taj kanal. Dobro. Dobro, Ipak 062 123 456 broj telefona, pa slobodno se javite. Da, neki put, neki put ne namjerno pojedini koji se javljaju na naš telefon nam e, ne daju dovoljno precizne informacije pa lokacije ono. i to pa se zna malo luta tako da bi molio ono sve koji nešto žele prijaviti da budu što precizni tako će biti lakše i nama. Koji ste broj rekli? 062 062 123 1, 2, Ili... 4, To je broj zelenog telefona ili imate direktan broj u našoj udruzi je 614 063. 063. Rado ćemo vas slušati i pomoć koliko god možemo. Hvala vam Hvala vam. Do slušanja, gospođo. Evo, e, naših je 20 minuta stvarno brzo prošlo. Srećom, čujemo se svaki tjedan, pa ćemo nastaviti sa ovom korisnom eko-eho pričom za 8 dana, a vi za to vrijeme osvrnite se oko sebe. Znate već u osnovnom što vas smeta, što vas srbi, tamo se čovjek i češka. Evo prilike da to sad podijelite sa u, sa nama u emisiji Eko Eho. E, Ivana Denis, hvala vam e, lijepa i puno uspjeha u ovih 8 dana. Hvala, vam. Eko Eko, Emisija na radio mrežnici srijedom u 11. Jutarnji program radio mrežnice.